she said. description.

συνεισφέρουν στη μεγαλύτερη δυστυχία ε, ομάδας, ο, ο, ισοργυρό Δηλαδή, από 200.000 ευρώ οι προγραμματισμό της πάνε, και δεν ψηφίσαμε την ιστορία στην Βουλή. είναι, αλλά και να το ξεχωρίσεις. το δεν πρέπει να que es figure one. Ο Μαρουφάκη λοιπόν, προσέξτε, θα ηγηθεί υποκομματική ομάδα υπερκομματικού κινήματο, το όνομα φυσικά τη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Θα συγκεντρώνει, προσέξτε, τη δήλωση ο Μαρουφάκη όσο σκέπτονται ευρωπαϊκά και θέλουν να αναζωογονήσουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, καθημερινά αποδεικνύεται και τότε το λέμε, και τώρα το λέμε, Christ. χρησιμοποιούμε την έκφραση για αυτή την ιστορία κατά Сергеем Савельевым protection of their life. συνεργασία, έχω πει επανελειμμένω ότι δεν ασχολούμαι με αυτή την ιστορία, διότι αυτό δεν είναι ακόμα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουν καταλήλω την ώρα που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Και φυσικά βάζουμε μια λόγια διαμερική, όταν συνεχίζουν να ¡Gracias! ΣΥΡΙΖΑ και σε ποια την μεγάλος αρχαιολογικός χώρος φυσικά πληρώνοντας to that.

Esto es el que